для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. У круг, у круг загарлалі гледачы. Высокі нязграбны дзядзька з лысым шышкаватым чэрапам стукаў сябе ў грудзі кулаком і нешта выкрыкваў, відаць, не знаходзячы суперніка. Раптам у кола выйшаў малады плячысты джентльмен, які на хаду здымаў дарагі камзол. А гэта хто? Урадзіўся пана Галінскі. Мяркуючы па выкрыках лорд Кавендіш здзівіўся і пранціш, няўжо сапраўдны лорд. Э, а чаму і не? Арыстакраты таксама тут бяруць удзел, няўважна зваўся лёднік, чаго не зробіш ад нуды, а паназіраць нават герцагі не ездзяць. А ён вельмі прывабны. Вызіраючы з-за чужых плеч ацаніла паланейка бялявага добра складзенага лорда. То я праўдаў яе захапленне, калі уклаў лысага на дзясятым удары. Пераможанага хуценька двалаклі за ногі з пляцоўкі. 150 фунтаў таму, хто адолее лорда Кавендзіша, пракрычаў кіраўнік жорсткіх забаў. І тут здарылася нечаканае. Пан Гервасі, які са з'яўленнем лорда пачаў праяўляць да бойкі непадробны інтарэс, крыкам і рвануўся наперад. Я шляхцец Лечвен Гервасі Галінскі прымаю выклік ягонай мосці пана Кавендзіша. Лёднік пранцішы багінскай праштурхаліся ўслед з амерыканцам – а той ужо на прагных вачах натоўпу скідваў камзол кашулю парык і выскаляўся ў прачуванні бойкі. Баўтрамей схапіў пана за плячо, што вы творыце ваша мосць, вы хоць ведаеце правілы гэтай гульні. О-о-о, мяне у нашым палку яшчэ ніхто не мог здужаць. Морду наб'ю ангельцу на раз!» Пан Гервасі нахабна глядзеў у вочы высокаму бялявому лорду, які механічна падскокваў на месцы, чакаючы суперніка. «Пачакайце ж!» – з прыкрасцю сказаў доктар, нешта прыкрычаў, яму кінулі дзве скураныя палоскі, перамазаныя крывёй і свежай засохлай. «Запамінайце!» Лёднік з дапамогай пранціша пачаў абкручваць кулакі пана Гірвасія пасамі, тлумачыць спехам правілы і даваць парады. «Гоу!» Гэтае слова пранціш вывучыў добра. Сотні вачэй зноў гарэлі грэшнай прагай чужых пакутаў у смерці. Да гэтага дадавалася магчымасць дармовых грошай, азарт, п'янкі, як мёд баторын. Нават панна Багінская кусала вусна дні цярпення. Лорда, аднак, на раз заваліць не ўдалося. Пан Гірвасі выглядаў не горш за яго плечы, шырокія, адважны хуткі, але лорд рухаўся больш дакладна. Галінскі шалеў, ятрыўся, лупіў у вясёлым азарце, а ангелец пралічваў свае рухі з халоднай жорсткасцю, біў моўчкі, удары прымаў без лаянкі. «Дуранько, ды кидаецца!» – каментаваў скрозь зубы дзеянне американца лёднік. «Пропустіў галаву, каб мазгі меў, дык без іх застаўся б!» Пранціш таксама нерваваўся яму і самому хацелася б вось так па-мужчынску, каб захапляліся, каб пана паланея кусала ад хвалявання вусны. Эх, быць бы такім же плячыстым, як пан Ервасі, ці хоць высокім, як лёднік. Затое ў спрытнасці студыёзусу роўных няма. Вось у гэты момант бойкі ён на месцы амерыканца прысеў бы ды з боку. Лёднік тузануў вучня за рукаў. Не ўздумай ты нешта ўчыніць. Бачу, загарэўся. Толькі рыпніся ўласнаручна па галаве дам. Воу-воу-воу, зараўлі вакол. Альбанчык патрапіў такі кулаком з усяе моцы ў сківіцу лорду. Лорд бразнуўся на падлогу, як сечанае дрэва. 50 фунтаў перададзеныя ад перамозцы пранцішу, студыёзас, навучаны горкім досведам, схаваў за пазухай пад кашулю. Пан Гервасій з тварам, перамазаным чырвонай юхай, хадзіў па коне шырока усміхаючыся разбітымі вуснамі, біў сябе ў грудзі, парослый рудой поўстю крычаў «А галінскія не здаюцца!» у славу пана Караля Радзівіла любога паб'ю, жыве Беларусь! Нехта сунуў замежнаму байцу бутэльку, як відаць, не з гарбатай. Пана Галінскі прагна прысмактаўся і зусім павесялеў. «Давайте! О, но, но, о, гоу-гоу, па-вашаму, хто наступны?» Лепей бы ён гэтага не зведаў. Запрыс наступнага боя выйшаў змагацца сапраўдны галіяф, не меншы за ватмана. Ягоная фізіяномія здавалася сабранай з кавалачкаў, лобныя косткі выступалі наперад, як у малпы ніжняя сківіца была падобнай да кавадла. Маленькія вочы галіяфа глядзелі невыразна, без злосці, без цікавасці. «Ну, давай-давай, малпа лондонская!» Пан Ервасій з налёту резу галіяфу сківіцу кавадла. «А той, як і не заўважыў, нават галавой не паматаў». Панна Галінская завішэла, калі волат раптам выкінуў наперад сваю даўжэзную руку і, здаецца, лёгенька стукнуў пана Ервасі ў плячо, а той і пакаціўся. Франішшу ўжо не хацелася самому быць у коле. Змаганне выглядала безнадзейным. Галінскі кідаўся лупіў. Галіяв ягоных удараў не заўважаў, затое пан Гірвасі раз за разам валіўся з ног, відаць, успамінаючы свой двубой з полацкім бычком у двары карчмы. Ах! А заб'ю, заб'ю, хрыпеў амерыканец, калі яго за ногі адцягвалі з пляцоўкі. Заб'ю! Нічога. Паўтары сотні фунтаў добры ўнёсак суцяшаў лёднік. А гэты добня падобна. Тутэйшы чэмпіён заўсёды перамагае. «Ваша мусть вельмі мужна», – трымаліся, – запэўніла амерыканца Багінска. «А замуж за мяне пойдзеш?» – весела прахрыпева Галінскі, гледзячы на нявесту адзіным незапухлым вокам. «Я за жонку сваю яшчэ не так буду біцца!» У пранціша ажно сэрца спынілася, але паланейка толькі какетліва засмяялася. «Ах!» «Пана Галінскі, хіба да такіх размоваў цяпер?» Пакуль лёднік абмацваў амерыканца, ставячы дыягназ, пакуль прыкладаў мазі галіяв сапраўды, уклаў яшчэ аднаго суперніка, чырванатварага падобнага да бочкі, і атрымаў яшчэ 200 фунтаў і званне галоўнага сённяшняга пераможцы. Прычым чырванатвараму пашанцавала куды меней, чым пану Галінскаму. Лёднік, кінуўшы вокам на бязвольнае цела, запэўніў, што ў небаракі зламаная шыя. Наўрад выжыве. Пасля невялікага перапынку затрубіла труба, зусім як пры пабудуцы ў казармах. Людзі знову жывіліся, заварушыліся, зазвінелі манетамі. «Ну ўсё, мая чарга», — вельмі будзённа сказаў лёднік і рушыў наперад. «Цяпер біліся майстры халоднай зброі». Супернікі тут таксама распраналіся да пояса, каб не было спакусы паддзець пад кашулю, які панцыр, што часам рабілі. А без кашулі прафесара лёдніка можна было прыняць за разбойніка катаржаніна з ягоным наборам разнастайных шнараў і жылістым падцягнутым целам. Прафесар звязаў цёмныя валасы ў хвост і застыў – у расслабленной поставе, опустивши шаблю. «Мистер Айсман!» — объявил керовник. Вырвич, нягледзячы на нервовасць, ледзь не засмяяўся ад такога псеўданіма, ён ужо ведаў, што айс гэта па-ангельску лёд. Вядома, прафесару Віленскай акадэміі без патрэбы, каб у Еўропе даведаліся пра ягоныя подзвігі ў якасці вулічнага байца. Першым супраць містера Айсмана выйшаў таксама немалады ваяр са слядамі шматлікіх ран узброены палашом. Ён біўся разважна, спрактыкавана, але супраць лёдніка доўга прытрымацца не мог некалькі хвіляў і палаш на падлозе. Мала хто здолеў нават прасачыць імклівыя рухі містера Айсмана. Пераможаны паважліва пакланіўся, як стары ваяр старому ваяру, і нават пажадаў удачы. Першыя 50 фунтаў адправіліся да студыёзуса за пазуху. публіка шалела ад узрушэння. Супраць баўтрамея выходзілі старыя маладыя, прафесійныя забойцы і арыстакраты, біліся на шпагах, рапірах і мячах. Лётнік працаваў акуратна і хутка. Зброя суперніка на падлозе грошы забраць, перадаць на захаванне вырвічу. Вочы ў людзей гарэлі, гарэлі, як у вурдалакаў. Ім хацелася яшчэ большага, яшчэ ярчэйшага, яшчэ страшнейшага. Паступова з агульных выкрыкаў склалася адно слова, якое крычалі, і дамы ў капелюшах, седзячы ў ложы, і разносчыкі газет, рамізнікі і докеры ўнізе. «Блуд! Блуд!» Што значала «блуд»? крыві. Вырвіч зразумеў, што гледачы незадаволеныя тым, што лёднік нікога сур'ёзна не параніў і не забіў, і сам цэлы. А тут жа і лекары пільнавалі, каб зашываць на месцы раны. Гэта было яшчэ адно асобнае відовішча. Да лёдніка наблізіўся кіраўнік, перагаварыў, Профессор незадаволенно кіўнуў галавой. Кіраўнік нешта пракрычаў, пасля чаго натоўп радасна загуў. Што ён сказаў? устрывожна папытаўся пранцішу стамлёнага палачаніна. Што цяпер бойка будзе працягвацца, пакуль адзін з супернікаў не зможа ўстаць. Одно слово – дикуны. Лёдник обтёрс и лба пот и вздыхнул. Знов грех на душу брать, людей калечить. Укладываў людзей лёднік, аднак, акуратна, з дасканалым веданнем анатоміі, каб не пакалечыць зусім. Але кроў лілася, і публіка была задаволеная. Сам прафесор дадаў да калекцыі шнараў пару драпін – Сто з грошай за пазухай пранцішаўся рос, і студыёзус нервова прыціскаў яго да сябе левай рукой. «Ну, што, тысяча ёсць?» – прыхрыпеў лёднік пасля чарговай схваткі, падчас якой спрытны, як яшчарка супернік ледзь са злосці на суперак усякім правілам не ўсадзіў доктару бок схаваны ў поясе ножка. Усяго двух соцень не хапае. Ах, тады трэба заканчваць. Доктар пайшоў да распарадчыка на перамовы. І тут здарылася бяда. Адзін з пераможаных супернікаў, якога лёднік, шкадуючы, толькі аглушыў плазам шаблі, чарнявы, с приплюснутой злостной физиономией подскочил до своего пиромосты со спины с оголенным палашом. «Бутрым!» Лёдник ледь поспев озернуться и сустрыть лязо... лязом. А на яго насели яшчэ некалькі, відаць, з той жа банды. Замельгали ножы. Ранціж дапамог доктару са сваёй шабляй імгненна стаўшы спіна да спіны, недарэмна натрэніраваны. Пана Галінскі выкруціў руку з ножом аднаму з-пад люкавы прыклаў кулаком лоб. Умяшаўся яшчэ той сёй з публікі. Абурана крычалі і ў ложы, асабліва патрабаваў навесці парадак лорд Кавендзіш, які падобна трохі ачуняў ад удару сківіцу. ківіцу парушальнікаў правіл з ганьбай вытурылі. Усё скончылася за пару хвіляў, але прафесор стаяў, заціскаючы рукой глыбокі парэз на левым перадплеччы. Крыкнуў злосна распарадчыку, здаецца, што скола не выходзіць, біцца працягне, той радасна заківаў. Прафесор без цырымоній усеўся на падлогу, усё гэтак жа заціскаючы рукой рану, з-пад пальцаў лілася кровы, загадаў пранцішу: Зашывай. Да параненага тут жа пабеглі мясцовыя лекары са сваім інструментарай, але ліцвінскі калега выразна паслаў іх над чысцюткай латыні зашываць дзюбы таўэрскім крумкачам. Паланейка дапамагла вырвічу дастаць з валіскі падрыхтаваныя лёднікам інструменты. «Іголкую нітку ў спірце патрымай», – камандаваў лёднік. «Ведаю, не дилетант», – адрывіст адказаў пранціш, цалкам засяроджваючыся на медычнай практыцы. «Публіка!» Шыра радавалася, дамагаючыся прысунуцца як мага бліжэй паназіраць за аперацыі, зусім як у касцёле ў Тамашова. Леді і джентльмены ў ложы падносілі да вачэй акуляры на доўгіх ручках выцягвалі шыі, каб лепш разгледзець працэс. Пан Гірвасі некалькі разоў адсоўваў падалей цікаўнікаў, якія былі гатовыя носам у чужую рану, дюбнуцца як сцярвятнікі. Адзінае, што мог прафесор захоўваць гранічна пагардлівы выраз аблічча. Вырвіч з дапамогай паланеі, якая над не паморшылася ні разу, справіўся даволі хутка, аж заганарыўся, шчыльна перавязаў рану, Лёднік узняўся, пакруціў рукой, правяраючы нармальна. Кіраўнік зараз жа абвесціў аб працягу відовішча дакладней яго найапошняй самай цікавай часткі. Містер Айсман, які прадэманстраваў выдатнае валоданне зброяй, выклікае на бойку адразу дваіх прыз 500 фунтаў. Thank you. Лёднік стаяў у падманліва абыякавай паставе, апусціўшы галаву ў абедзвюх руках па шаблі. Гледачы перашэптваліся, перазіраліся. Падобна, містер Айсман нагнаў на ўсіх страху. Нарэшце, у круг выйшлі двое – чарнявы ірландец з абсечаным вухам і матрос каралеўскага флоту з перабітым носам і залысінамі, на спіне якога красаваліся шнары ад удараў не менш, чым у лёдніка. «Да варажбіткі не хадзі, байцы спрактыкаваныя!» Глідачы зараз жа пачалі рабіць стаўкі – Ірландец пастараўся заняць пазіцыю насупраць параненай рукі суперніка. Пранціш моцна сумняваўся, што гэта яму дапаможа, аднак небяспека заставалася. Прафесар стамлёны, паранены. Вакол поўна тых, хто можа і ножом у спіну пырнуць і падножку падставіць. Але... Калі распарадчык выгукнуў гол, вырвічу зно прыйшло на думку параўнанне з чорнай змяюкай. Лёднік вырашыў учыніць для ангельцаў на развітанне відовішча і не спяшаўся завяршаць бойку, быццам хацеў давесці ненавіснікам, што атрыманая рана яго не зламала. Ягоныя рухі нагадвалі імклівы складаны танец, які заварожваў як танец гадзюкаў. Шаблі мільгалі як маланкі. Першым з бойкі вылецеў ірландец. Лёднік метадычна параніў яму абедзве рукі. Амаль заража бразнула на каменныя пліты шабля марака, а яе ўладальніку кленчыў аслеплены крывёй, што цякла з неглыбокай раны на лбе і страшэнна лаяўся. Доктар урачыста пакланіўся, атрымаў грошы, адмовіўся распачаць палкае сяброўства з прыхільнікамі, скарыстацца з інтымных паслугаў захопленых дзявіцаў, адсёрбнуць з бутэлькі, прагуляць частку выйграных грошай у выдатным прытончыку і кінуў кампаньёнам, апранаючыся на хаду. Цяпер самая складаная задача рэтыравацца адсюль цэлымі, і пры грашах. Панна Паланая, трымайцеся між нас. Трывога лёдніка была зразумелай. Вакол іх сабралася падазроная банда, кідаючы дужа зацікаўленыя позіркі. Пранціш узяўся за шаблю. Раптам натоўп раступіўся, Бандюкі змрочна панурыліся. Да пана Гервасія падыходзе ў суправаджэнні да зубоў узброеных слух лорд Кавендіш з заўважна распухлай сківіцай, ад чаго вымаўляў словы не зусім выразна. Магчыма, шаноўныя чужаземцы, гавораць па-французску. О, так! – узрадаваўся пан Гірвасі магчымасці нарэшце спакойна перагаварыць з роўным. Музыка Шановныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіновскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.